Lyrically, I'm untouchable, uncrushable, getting mad blunted in a 600. Crushable, getting mad blunted in a 600. Crushable, getting mad blunted in a Benz. So crushable, getting mad blunted in a 600. Benz, Benz. Ask your friends who's the illest. Crushable, getting mad blunted in a 600. Crushable, getting mad blunted in a Benz. So crushable, getting mad blunted Benz, Benz, ask your friends who's the illest. Auf die Plätze fertig los, Rap Rebel, Easy float, der 600 Benzer gesponsert von Tipico. Ich bin echt lies wie Rap Rebel lebt, meine Biografie, alles checkheft gepflegt, die G's in der Town, du liebst diesen Sound, andere Rapper sind wie Schminke, sie sind am Clown. Die Indianer schmücken sich mit fremden Federn und ihre Mütter beglücken sich mit fremden Tätern Die Sporttasche, Kordjacke, die Louis Vuitton Kappe sind handgemacht wie die meisten deiner Orgasmen. Ich war das halbe Leben im Gerichtssaal, doch mach mir keinen Kopf mehr wie ehemalige Kiffer. Drehte Joints und Feinkiffer, Bro. Heute bin ich nicht mehr so, denn Gras ist der grüne Teufel, so wie Piccolo. Yeah, pup, pup den Track aus dem Fenster. Rap Rebel Gangster, 600 Benzer. Pressure getting mad blunted in a 600. Pressure getting mad blunted in a Benz. Pressure getting mad blunted in a 600 Benz. Benz. Ask your friends who's the illest. Crushable, getting mad blunted in a 600. Crushable, getting mad blunted in a Benz. So crushable, getting mad blunted in a Tanz. Deine Frau ist bettlägerisch, riecht extrem nach Fisch, kommt auf mein Konzert und rappt jeden 16er mit. Eva, guck mal, ich habe drei Handys im Wagen, ich verlange nicht viel von einer Frau, nur freihändiges Blasen. Er ist zu Doppel-Emma, Casey und der Banger, Rapper reden über Cash, aber leben so wie Penner. Guck, wie ich den Wagen lenk, Schmutz, der mir am Kragen hängt. Das ist der Weg von Pushers und Promenadenhengst. Wo wäre ich heute mit ner deutschen DNA? Ich mach Kinderträume wahr vor den neuen CLA. Ah, ah, ah, fick ich deine Freundin auf dem im Auto sitzt, während du Hurensohn heulend neben uns im Auto sitzt. Ich mach ein bisschen Spaß, bisschen Koks, bisschen Gras, bisschen Mund, bisschen Arsch. Es ist doch der Sommer, Fotzen sind mein Fachgebiet. Sie nennen mich Schatzi-Bär und du Lutscher sitzt nur dann im Benz, wenn du Taxi fährst. Crushable, getting mad, blunted in a 600. Crushable, getting mad, blunted in a Benz. So crushable, getting mad, blunted in a 600. Benz. bins. Ask your friends who's the illest. Crushable, getting mad blunted in a 600. Crushable, getting mad blunted in a bins. So crushable, getting mad blunted in a 600. Bins, bins. Ask your friends who's the illest. Initialisiere. Casey, Rebel, Änderregulierung, 3. Mai 2013. standard Standardedition. iTunes Deluxe Edition. Limited Amazon Edition. 2013. Übertragung beendet.